cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambapo hatutazirudia tena kutaja kwani tushatangulia kutaja pale mbeleni. Lakini jambo ambalo ni muhimu kuelewa ni kuwa nguzo hizi sita ndizo msingi wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio msingi ambayo dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yasimamia na nguzo hizi sita hiya mutarabita zinafungamana zinahusiana kwa ukaribu mno na yoyote ambaye anashindwa kuamini kwa moja kati ya nguzo hizi basi yeye ametoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ametaja hayo katika aya mbalimbali za vitabu vya kitabu chake cha Al-Qur'an miongoni mwa aya hizi ni Allah kusema may yakfur bilimani faqad habita amalu yoyote ambaye anakanusha iman na iman inaingia pia moja katika vitu hivi sita yoyote ambaye anakanusha moja katika mitume wa Allah au kukanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakushusha vitabu au mtu kupinga qadar au yoyote miongoni mwa mambo yanayohusiana na al-iman faqad habita amaluhu basi amali yake itakuwa imeporomoka na hana chochote wala lolote mbele ya Allah jalla jalaluhu وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الله سبحانه وتعالى أسمى كلشوازوية واو Uh, uh, wasiokuwa waislamu makafiri waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ibada zao ama nafaqatuhum kutoa kwao sadaka zao zisikubalike na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakanusha Kwa hivyo vitu hivi sita mambo haya masita ambayo ni nguzo ya imani nguzo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sisi kuzipa umuhimu ambalo lastahiki na Sheikh vile vile aendelea na anasema rahimahullahu ta'ala fayashhadun anna Allah huwa ar rabbul Ilahul Ma'bud wa nashhudiya yani ahlu sunna wal jamaa siku zote wao ushuhudia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio Mola na yeye ndio Mungu wa pekee ambaye anastahili kuabudiwa almutafarridu bikulli kamal Allah ambaye uka, uh, amekamilika yeye ndiye amekamilika au yeye ndiye ambaye anasifika na ukamilifu wa aina yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika kwa kila nyanja amekamilika kwa sifa zake amekamilika kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika kwa majina yake mazuri sifa zake njema na kadhalika fayabudunahu wahda basi wao wanamwabudu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu din ikiwa wanajibidisha wao yote wanaoyafanya wawe wanayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa tunapata ndugu zangu mambo mengine muhimu katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza ambalo tunalipata ni al-imanu بوحدانية الله تعالى في ربوبيته nikuwa kuamini Allah subhanahu wa ta'ala kuamini umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ndiye wa pekee ambaye amekamilika katika uungu wake fi rububiyyati Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rabb Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola mlezi kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake ya kuwa yeye Allah jalla jalaluhu huwa al-khaliq yeye ndiye aliyewaumba wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala huwa uh, huwa al-malik Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawamiliki kumiliki iliyokamilika ama mwanadamu leo unamiliki jambo kesho si chako tena leo una mengi kesho umefariki leo wewe ni tajiri kesho wewe ni fakir leo wewe ni mzima una afya yako kesho umelazwa hospitalini haujuwezi lakini mfalme aliyokamilika katika ufalme wake muumba aliyokamilika katika kuumba kwake ni Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin Allah subhanahu yeye ndiye muumba wa kila kitu akiwemo wanadamu Allah yeye ndiye mmiliki wa kila kitu wakiwemo wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anaendesha mambo katika huu ulimwengu na hii tunapata aina ya kwanza ya tauhid ambayo ni tauhidur rububiyyah muslimu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake ya kuwa Allah ndiyo muumba Allah ndio mmiliki Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha al almudabbir al-mudabbir shuuni hadha al ambaye anaendesha yote katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilah al-ma'bud Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola ambaye au ndiye Mungu ambaye afaa kuabudiwa peke yake Hakuna mwingine yeyote ambaye anafaa kuogopewa ukweli wa kuogopewa, ambaye anafaa kunyenyekewa ukweli wa kunyenyekewa, ambaye anafaa kukusudiwa kwa kila jambo, ambaye afaa kuombwa kwa kila mahitajio isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye muumba, basi yeye ndiye anaye kuabudiwa Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili ni jambo ambalo kwamba limewasumbua wengi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anafaa kutegemewa peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye twafaa kuamini ya kuwa yeye ndio muwezo wa kila kitu na hili jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa Allah kukusudiwa Allah kuombwa mpaka leo ina matatizo miongoni mwa Waislamu ndio maana hivi majuzi ndugu zangu wasikilizaji Tunakumbuka lile janga lililotokea katika kivukio cha Likoni. Mama na mwanawe walizama maji. Na baada ya siku ya siku mbili tatu hivi na mwili ikawa ni vigumu kuitoa majini ikawa baadhi ya waislamu wamejitokeza wakidai ya kuwa bahari ina wenyewe ni lazima mambo kadha wa kadha yafanywe pale baharini lazima damu imwagike na kuingia kwenye bahari bahari na wenyewe lazima waridhishwe lazima waombwe lazima waelekewe lazima wachinjiwe ng'ombe kadhaa wachinjiwe mbuzi kadhaa waganga waitwe pale shekhe fulani mwalimu fulani aje afanya uganguzi wake ili kuwaridhisha wenye bahari ili waweze kuitoa mwili na mwili tuonekana tu ikielea ikielea kwenye bahari haya ndo madai ambayo baadhi ya watu walikuwa nayo hawa ambao wanadaiwa kuwa ni wenye bahari hawa ambao wanadaiwa kuwa lazima damu imwagike waweze kuridhishwa ni kina nani bora tuwaridhishe hawa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kumaanisha bado tuna matatizo katika tauhid al-uluhiyya bado tuna matatizo katika kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kukusudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kuombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo Sheikh asema rahimahullah fayashhaduna anna Allah huwa rabb wanashuhudia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola mlezi peke yake al-ilahu al-ma'bud anayefaa kuabudiwa peke yake anayefaa kuabudiwa kwa haki peke yake kuna wengi wanaoabudiwa kuna wengi wanaoelekewa kuna wengi ambao wanakusudiwa lakini wote hawa wanapewa wanapewa haki isiyokuwa yao ambaye afaa kupewa haki hizi kwa kwa ukweli kabisa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kisha akasema Sheikh rahimahullah almutafarrid bikulli kamal Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyekamilika kikamilifu peke yake Allah ndiye amekamilika kwa kila namna Allah subhanahu wa ta'ala ana masifa njema na majina mazuri na hii inatuonyesha aina ya tatu ya tauhid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anafaa nayo kwa sababu Allah amejisifu na majina mazuri Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu na sifa njema basi ni lazima au ni, ni imani ya ahlu sunna wal jamaa kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo amejithibitishia yeye mwenyewe katika kitabu chake na amemthibitishia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake na baadhi ya ndugu zetu Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sote wana dukuduku na kutaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kupokeshwa katika katika nyanja hizi tatu lakini ni jambo ambalo kwamba hawafai kukua wasiwasi hawafai kukua na wasiwasi nalo kwa nini kwa sababu liko wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala angalia kwa mfano qaulullahi tabaraka wa ta'ala katika suratu katika suratu maryam aya 65 Allah asema rabbus samawati wal ard mola wa bingu na ardhi Allah ni Mola kwa hivyo tuna tuna tuna tuna tunampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika katika uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio mlezi wa huu ulimwengu anaendesha mambo huu ulimwengu hakuna mwingine ambaye anaendesha mali ya ulimwengu kuna ubaya kusema hilo Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'budhu wastabir liibadatihi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mkakamavu kuwa na subra katika kumwabudu Allah muabudu Allah peke yake kuna ubaya muislamu anaposema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kupokeshwa katika ibada zake na yeye ndiye awe wa kuabudiwa peke yake kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema hal ta'lamu lahu samia hal ta'lamu lahu samia je wamjua yoyote ambaye ana majina kama yake anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad yani Allah subhanahu wa ta'ala majina yake ni mazuri hakuna ana majina kama yake sifa zake ni njema hakuna ana sifa njema kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muislamu anaposema twafaa kumpokesha Allah katika uungu wake katika kuabudiwa peke yake twafaa kumpokesha Allah katika majina yake mazuri na sifa zake njema basi hajakuja na chochote au lolote geni katika dini ya Allah bali yeye anasema inavyosema kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Allah jalla jalaluhu na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema kuwa kuna watu ambao zada ba'dhum tauhid alhakimiyya anasema baadhi ya watu wameongeza katika vigawanyiko vitatu hivi vya tauhid tauhid nyingine ambayo wanaita tauhidul hakimiyya lakini Sheikh asema rahimahullah ta'ala hii tauhidul hakimiyya haina haja ya kuongeza katika vigawanyiko hivi kwa nini kwa sababu min wajhin dakhilun fi tauhidur rububiyya ya kuwa upande mmoja uh, inaingia katika tauhid rububia nayo ni inna allaha huwa alhakim wahda allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa miongoni mwa vitendo vyake allah ndio mwenye kutoa hukumu peke yake allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatoa decisions katika huu ulimwengu tuwafaa kufanya nini hatufai kufanya nini vivyo hivyo yomul qiyama alaysa allah biahkamil hakimin na kwa upande mwingine inaingia katika tauhid al-uluhiyya kwa sababu yajibu ala al-ibadi ayu tukimu ibadat Allah tabaraka wa ni lazima kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wao siku zote wamfanye Allah subhanahu wa ta'ala ndio hakimu wao jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u kisha kasema rahimahullahu ta'ala lakini hawa wenye kuongeza tauhid hii ya tatu tauhid hii ya nne wanafanya hivyo kwa malengo yao ni kuwa kuwe na kind of confrontation kati yao na mahukamu wa Kiislamu wasema ya kuwa huyu ahukumu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo amekhalifu moja katika misingi ya Kiislamu ambayo ni tauhidul hakimia kwa hivyo yeye ni kafiri au jambo kama hilo asema wao wameintroduce aina hii ya tauhid ina malengo fulani ya kuweza ya kuweza kupambana na hukam viongozi katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa hivyo Sheikh anasema rahimahullah as-Sa'di fayashhaduna anna Allah huwa ar-Rabb al-ilahu al-ma'bud ahlu sunna siku zote wanashuhudia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola anayeabudiwa peke yake au anayefaa kuabudiwa kwa haki peke yake ambaye amekamilika kwa kila namna fayabudunahu wahdahu mukhlisina lahuddin wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wao wanajibidisha kufanya kila ibada lillahi tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din na wao hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wao wanajibidisha kufanya ikhlas kwa kila jambo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wenye sifa hizi na atujalie ni miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh